Ciu de nove varma vintro? Ciu post la jarcenta somero, nun ancau sequas tro varma vintro? La vetero ne estas precise prognosebla por tri monatoi, sed montrigas clara tendenzo por citiu vintro. Laugis nunai metodoi, neniu povus iam dum decembro honeste respondi la demandon pri la vintra vetero. La vetero, lau fisica senso, estas tro haosa, por certe prognosi gin, por semainoi cae monatoi. Tio eblas nur por proximume dec tagoi. Dum printempo de tiu ciaro, publicigis studaggio de la Universitato de Hamburgo quiu rompas tiun necertetson. Estis malgranda sensazio, che la comunico titolis, che unua foie eblas fidindai trimonatai prognosoi por vintroi en Europo. La meteorologoi nun sercias spuroin en la chaoso, nome teleconectoin, do circonstanzoin en forai regionoi kiwi efficas pri la vetero en Europo. Estas kvar factoroi. La altezzo de neggio en Siberio, la arcticae polusae aer turnigioi, la etendigio de la arctica mara glazio, cae la temperaturo de la oceano en la Atlantico. Ancau aliai regionoi povas activigi ian shaltilon, quiu regas la vintran veteron en Europo. Sen considero de tiui teleconnectoi, la vintro en Europo gis nun estis appenau prognosebla. Char evidente estas antauvideble, ciam certai aer amassoi trovas sian voion al Europo. Se exemple dum autuno cusas super avarage multe danegio en Russio, tiam formigas reservuio de malvarmo, quiu povas causi frostan aer fluon el oriento. Plei bone funccias la factoro pri altezzo de negio in Siberio, por prognosi la vintron en Europo. Gis nun computilegoi calculis modeloin, kiui havis probabletson de quindec procentoi. Nun, tamen sur base de la nova calcul sistemo, atingeblas quoto de trafoi de pli ol octec procentoi. En complica procedo, la meteorologoi serces pri contextoi, tiam electas la plei taugain modeloin, cae forigas la malbonain. Fine ili simulas la vintroin, de la pasintai iaroi cae comparas ilin cun la factai observoi en la unuopai vintroi. La fina resulto estas mirinda. La poste faritai prognosoi tre bone redesegnas la veran passon de la vintro. Cae cion tio signifas por la nuna vintro? Gi farigios versaine tre varma, diras meteorologo el Hamburgo la averaggio della temperaturo idum decembro, januaro cae februaro estos ancora o pli alta ol dum la passinta idudec sepiaroi, nome ied grado gis unu grado Celsiuso. Cae crome povus pluvi fin fine, en milda aero, se la modelo pravos. Sed pluvoi estos ec pli malbone prognoseblai ol temperaturoi che antauni nun situas tre milda vintro, tio ja estas tre probabla, sed neie cent procentoi certa. Tamen antau quelcae iaroi, meteorologoi povis nur revi pri tiom precisai sezonai prognosoi.